pitanje o halaljivanje i o haramljivanje i propisivanje zakona ljudima je pitanje oko koji su se složili svi učenjaci davno, a i danas da je to posebno pravo gospodara svih svjetova pa kogod prizove sebi da i on ima to pravo koji je da ljudima dozvoljava i zabra, zabranjuje i propisuje zakon. Je tako? Sebe je uzdigao na nivu Allaha subhanahu wa ta'ala i sebe učinio nidom Allahu subhanahu wa ta'ala koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sebe je uzdigao na šta? Usporedio sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je zabranjivanje i naređivanje i propisivanje zakona isključivo pravo gospodara svih svjetova, Allaha subhanahu wa ta'ala. Kogo to sve pripiše, šta? Tako. Vidi, to tako. Učinio se suparnikom Allaha subhanahu wa ta'ala, suprostavlja se Allaha subhanahu wa ta'ala i uzeo sebi to pravo.